Radio Sova, Sova, Sova. smo, tu smo, evo s nama su Triki, Stil i, i, i Set. Jesam dobro rekao, dečki? Odlično. Jako smo lijepo, čarobno Savršeno izgovoreno. Ili ćemo Davori Hrvoje? bolje e, ćemo Davori Hrvoje. E, Kran Šester nas se uskoro pelje na stage za jedno koliko, otprilike pola sata. Što očekujete? Više, više, za jedno sat i pol. Tek je počeo pit fleet očekujemo e, ludilo da će biti baš ono ne smije psovat, ne smije jel da? Biće zajebano, biće jebeno, e. U odnosu na... Bi, bi, bi, bi. Psovat, mi smo, mi smo taj band. U odnosu na nedavni koncert u Rijeci, prije koliko nekih mjeseci i po dana, hoće biti bolje ili lošije? Ma, najbolje, hoće biti najbolji ikad koncert najbolji do i koji će se desiti u buduće. Evo, ja ne znam da vas je ikad niko pitao to, ali otkud vam inspiracije za vaše savršene e, tekstove? Život, život i drama, životna, životne nedaće. Životne iskustva i to je to, jednostavno sve je to istinito i sve smo to proživjeli ili ćemo proživjeti. E, kad ste krenuli, kako je zapravo bilo? Je vam bilo, kako će to publika prihvatiti, kako će to drugi prihvatiti? Kako... Pa zapravo, zapravo ne. E, ovo je rezultat nekog našeg razočarenja, bilo u albume solo koji su izašli i jednostavno počeli smo raditi nešto što je nama ono najbolje ne prati nikakve trendove, trenutne na sceni i bilo što, tako da već smo se pomirili s tim da je sve prije tog bilo više manje neki neuspjeh, pa praktički nemaš neka prevelika očekivanja po defaultu, jel? Isprobali smo sve što ne funkcionira, pa smo na kraju došli do nečeg što funkcionira i sad to muzamo dok ide. Znači, pokušaj pogreška, pokušaj pogreška i na kraju dođe nešto. Mis pristup. To je taj hit and pristup i ovo se pokazalo kao dobra stvar i sad snalazimo se u tom koliko god možemo. Značenje imena Krank Švester, zašto baš to? Značenje imena Krank Švester, zašto baš? Pa Krank Švester ništa ne znači. Zato smo ga i odabrali. Kako ne? Zato što Krank, Kranken je na njemačkom medicinskom se? Ja, ja. Krank ništa ne znači. To može neko protumačiti kao, bolestne sestre, kao medicinske sestre, ali Krank Švester ništa znači. I vi ste baš... Kao što mi ništa ne značimo, naši životi ništa ne znače. Jesu se kakav nihilist. Ovo je uglavnom da, ovo je baš pesimistično skroz. Da, da, a uglavnom je bila priča da smo se friend ja nalili kad smo snimali moj jedan solo album prije tog i on je to pukno. On je puknuo taj izraz, ja sam rekao to bi bilo dobro ime za punk band, pa smo nešto radili kao uzet ćemo to. Tak da je, tak došlo do imena, kasnije smo doznali da ne znači ništa, što je bilo zapravo još bolje. Osim kod kuće, koji vam je grad bio najbolji za nastupanje? Osim pa Rijeke, naravno. super, Zagreb, Rijeka, Osijek, Beograd. Sve je to super najbolje destinacije. Na koju pjesmu ljudi najviše skače, To u posljednje vrijeme na Gabora ili to na majku Zovi Dilera? Ili... Rekao da? Na Gabora. Gabora? Da, Gabor je naš Najjače, e, najjače, najjače Mi smo ti one hit wonder je. Evo, mene zanima, imate li vi kakve planove, ovako mi se činite jako, jako flegmatični, imate li možda neke dugoročne ciljeve, planove za vašu karijeru, kako ćete se razvijati kao band? Neki planovi to? Pa ništa, planom je izpust kravu dok joj ne otpadnu. Znači nastupa dokle god ide. Dokle god bude inspiracije. Ja, mislim, ovo četvrti album, tako da ono, do, sad već smo onako dosta tog e, ono, uspjeli izvesti, napraviti, a planovi za dalje je pokušati napraviti još stvari dokle ide. Dokle god ljudi reagiraju na to, radit će se nešto. Kad to prestane, imamo neke druge stvari kojima se bavimo u životu, tako da ćemo raditi poslije toga to. Do tog trenutka je, ovo je savršen hobi, savršen neki poslić sa strane. E, vaša publika, kako oni reagiraju na vas, e, na koji način komunicirate? To smo pitali i band prije, na koji način vi ostvarite komunikaciju s njima, je li vam to bitno, na koji način? Pa preko društvenih mreža, uglavnom ono mi komuniciramo najviše. Preko poruka ovaj e, direktni SMS. SMS. Šaljemo ljudima poruke, uzmemo broj, da, da, da. Preko fotografija uglavnom. Preko dm je. Da, e, stanje mladih danas, možda sam ovo malo teška pitanja za 1 i 15, ali stanje mladih mladih, znači njihovo e, ponašanje i danas njihova kultura. Kako vi gledate na to? Je, želite vi utjecati na neki način na njih ili mi je ono kao želite ih zabaviti? Mi utjecati na njih, to će završiti jako loše za djecu. Jel nije na planu da mi smo zrcalimo probleme društva, tako da e, nadam se da to niko ne doživljava, Nismo se nikad pokušali predstaviti kao nekog neke poruke šalje ili nešto. To je isključivo zabava i nešto, nema tu poruka nekih dubljih, niti načina na koje utječemo. Ako neko izvuče iz tog super, ako ne, bitno je samo da se dobro zabave. Tako da, mi ćemo vam onda... Mi ćemo vam zaželiti odličan nastup i još barem četiri albuma i nek bude kao i prije mjeseci u, u Rijeci. I samo Gabor neki dalje. Samo Gabori, samo Gabor Gabori, Gabori, Gabori. prejako. Osim, dobrih e, stihova želimo vam još i dobrih bitova u pozadini. Meni su oni upali uho na nekoliko stvari koje su genijalne. Ja vam želim... A ja radi produkcije bit. Ja vam želim još puno Gabora u backstage-u. Biće Gabora uvijek. Da. A, dok je Gabora, bit će i Gabora. Biće života. Ovo je bio Krank Švester, e, dragi. Hrvoj, i moj imenjak Davor, e, Krank Švester. <laughs> A mi se vraćamo nazad e, u program Radio Rijeke i sad smo, ja mislim, ako nam netko negdje ne izroni, zaista završili sa svima koje u ovom trenutku imamo u backstage-u. TBF nam je na, pozornici, ali evo, ne možemo s njima dok su na pozornici odraditi intervju. To bi bilo zanimljivo. Da, to bi bilo zanimljivo sreća. <laughs> E, cure, to bi bilo sve od nas za večeras. E, od ove atmosfere iz backstage-a i Student Day festivala ove godine u Rijeci. Iz backstage-a odjavljuju se Andreja Skornjača i Toni Mohorović kao glazbeni urednici, tonski realizatori kako god već ili samo tonski realizatori iz ovog dijela Mirela Đafić i Davor Pejić. Radio Sova, Sova,